плакали діти. До баржі вплав добиралися люди, що теж хотіли потрапити на той берег. Коли баржа дійшла до середини Волги, в небі з'явилися юнкерси. Гітлерівські пілоти добре бачили, що на баржі діти. Та це не спинило їх. Вони обстрілювали і бомбили баржу, буксир, водяні трамвайчики і поодинокі тральщики, що відходили від берега. По них строчив кулемет. Валя побачила, як бомба влучила в баржу з дітьми, і вона розкололася надвоє. Повітря розітнув страшний тисячоголосий зойк. Обидві половини баржі з дітьми поглинув пекельний вир. Вода навколо одразу стала червоною від людської крові. А що, коли б я про все це розповіла Гертруді? думала Валя як би повелась тоді вона. Напевне, не відбулася б тим ударом добре натренованої есесівки, а повела б мене відразу до бункера, щоб згноїти там за недозволені спогади. Валя зітхнула і в цю мить побачила біля себе Марійку. Як ти пробралась сюди? здивувалася Валя. Проповзла під колючим дротом і через вікно мовила Марійка. У нашому блоці всі вже знають, як повелась з вами Гертруда. Оце вам передала антифашистка Лотта. Вони поклали на нари невеличкий згорточок, в якому була записка, написана від руки. Тримайтеся, ми з вами. Сльози заблищали у валі на очах. Тобі погано? запитала співчутлива Марійка. Може, води? Води замислено повторила Валя. Знаєш, мені згадався один епізод з водою з наших сталінградських буднів. Недалеко від лікарні, в невеликівній балці, зібралось багато поранених. Ми перев'язували їх, допомагали чим могли, проводили до свідомості і знову бігли на поле битви. Поранені весь час просили пити. Ріка поруч, а води немає, бо ворог прострілює шлях до Волги. Кого не посилали із санітарів по воду, усіх знімали гітлерівські снайпери. А стогін, сестричко, пити, пити, пити, діймає серце до болю. І тут з'явився хлопчик з місцевих, невеличкий на зріст, років шести семи хочу. Ну дайте мені котелок, ну дайте, благав він. Я доповзу, ось побачите, я точно принесу води. Я жаліла його. Такий маленький, худенький, куди йому, подумала. Та хтось таки дав йому котелок. Хлопчик доповз до Волги і набрав води. Я помітила його, коли він уже повз назад. Вода в котелку світилась на сонці і була рожевою. Кулі свистіли навколо хлопчика. Одна нога була поранена, і він повз, спираючись на праву руку і ліву ногу, тримаючи котелок у зубах і зрідка притримуючи його лівою рукою. Я кинулась до нього, перев'язала ніжку, напоїла поранених. Хлопчика звали Толиком, взяла його на руки і відчула, що він легенький, мов пір'їнка погодувати б його. Та чим? Поранені теж котрий день без їжі. Санітар відніс столю на переправу і посадив на тральщик, що йшов на той берег. Ні, води не треба, мовила Валя. Не пущу. Там штубова і блокова. Не треба потрапляти їм на очі. Вона допомогла Марійці злізти з нар і додала. Ми вирішили збирати хоч потроху хліба і передавати дітям. Вони ж зовсім голодні. Як ти думаєш, хто б там із старшеньких міг приходити так ось як ти під колючим дротом за цим хлібом? Є у мене там така знайома, павлинка з Білорусі. Я покажу їй, як пролазити до вас крізь колючу огорожу. Так само нечутно, як з'явилася, Марійка вислизнула у вікно, тримаючи в руках дорогоцінні шматочки хліба для найменших з її блоку. Морячка Ліда Майка навчилася у морячки Ліди Якутіної різати нитки. Вона робила це тоді, коли біндера не було в цеху, а ще ламала голки і вчила дівчат, як це робити. Якось увечері до них у барак зайшла Ліда Якутіна. Хтось сказав їй, що блокової не буде до вранішнього апеля. А чому вас усі звуть морячкою? запитала Марійка. Тоді Ліда розповіла дівчатам, що її дід і брати були моряками, і вона полюбила морську стихію, ще навіть не бачивши моря. З дитинства я теж мріяла стати моряком. Коли почалася війна, я закінчила курси медсестер і попросила, щоб мене направили в діючу армію у Севастополь. Потрапила я з подругами на плавучий госпіталь Абхазія. До війни я плавала на цьому кораблі, як пасажир. Який це був красень. Коли йшла Абхазія, усі на березі не могли відвести від судна очей. Особливо пишались цим теплоходом Абхазці. Абхазія їхньою мовою це країна душі. Про наш теплохід вони казали це корабель душі. Більше як дві тисячі поранених приймав наш плавучий госпіталь. Перший рейс був до Одеси. Судно бомбили фашистські літаки. Проте радянська артилерія змогла відігнати їх. Ніколи не забуду свого першого рейсу і перших кривавих ран, перев'язаних мною. Полонених ми привезли до Поті. Виносити їх так допомагали добровольці міста. Коли винесли всіх, корабель завантажили боєприпасами для фронту. Абхазія взяла курс на Севастополь. Так почався наш рейс Севастополь, Поті, Батумі, Туапсе, Феодосія, Керч, Новоросійськ, Севастополь. Не ну, раз на судно пікірували ворожі літаки. Але наш командир колись був прекрасним лоцманом і вдало виводив його з-під обстрілу. На початку червня 1942 року, привізши поранених до Батумі, ми знову взяли курс на Севастополь. Нас супроводили військові кораблі. Пришвартувалися на сухарній балці. Вночі розвантажилися, а на світанку почався наліт ворожої авіації. Били сирени, вибухали снаряди, від розривів бомб підіймалися в морі водяні стовпи.